Haiian egin hun? Egin hun? Hiek ingitzak ordin, hiek eh, hur sindikatu publiko batetan lan egiten behituk, eta ustailen bostan, Erik Spitz eh, prefetak idorte kontsilu bat egindik, eta errandik eh, diala hi urte etzela halakoik egin, justuki hur mentsa sendi behita udahuntako, ordin badugia inketatzekoa. E, bai, bat izugu inkietatzekua, ez baita, azken urte horietan uh, gaizak uh, kamiatzen haidia, ohartzen gia, gentia ohartzen duzu, eta hurrain kasian uh, hala duzu, bereziki aurten. Uh, dizugu, bai negu urentz eta bedatxe hatxare oso idor bat, uh, horrek uh, egiten dizu, udahuntako badela arrenkuatzekua. Ebe, guai inkietatzen giz, eta udan dia a, <laughs> e, eh, nola erran, kontsumi, kontsumitze handienak. Ordin eh, batutzu, batutzu egoera desbardinak, eh, dibidez, e, ipar eskaleri barnekalde juntan, bai sibeun eta bai basena afaruan, mendi hoietan eta beriziki goa estien mendietan, ebe, uturriak apurtzen hasten diela, alhaguniak edo basterrak idortzen hasten ebai, e, eta bestalde, be, turismoa ilotuk, kostaldian adibidez uh, uh, jentetzia doblatzen duzu, uh, eh, simplekin erraiteko, eta horrek ekarten dizu berdela dela, uh, dela hur habu, uh, hur kuntsumitze habu behita, eta, eta hor, hor gertzen Mm. Eta ordin, zentako azken urte horietan ebi dugu edo elhur eba ebain Bai, uh, hoi eh, argikin eh, klima kambiamena duzu. Uh, klima kambiamena hoi askarki uh, senditzen eta bogatzen eta jesaiten dizugu. Bereziki asken hamar urte hoietan eta ohartzen gia geua gozun eta urtiak idorago edo beuago diela eta bibian etxikitzeko behar balima da zerbait etxiki. Azken berroita hamar urte hoietan, uh, eh, bat azbesteko goa beheak edo temperaturak goatu dira, apoprez, bat kakotx bost grados. Eh, hoi duzu goe korpitzan intako bezala, eh? goe korpitzak hoita amazazpi grado badutu bat azbeste, eh, bat kakos bost grado habokin, hoita hemen sortzi kakos bost, hoi da hitzen duzu xukarra. Mm Eta ordin, goe, eh, goe amalura eta goe, goe <laughs> selia eta anosfera intako berreiza, berrarenkoa oso arrenkagarri duzu hoi, eta, mm, eta, eta tendentzia hoi, junago eta azkartzenago duzu. Eta ordin zientifikuek argiki irrandikie, eta, eta horta bizuiten gela, uh, ehm, gasto hilat bizuiten gela, eta ordin eh, hor bai, uh, hurra hain aipatzeko bereziki, uh, nik hartuko dute txemplu bat, uhaitz handia, heben txibiua trebezatzen din uh, erreka nausi horrek, azken uh, berogit bost urte hoietan, galdu dizu, uh, hur uh, zione hanitz, erdia beno habo. Hor, e, eginik izan dien ikerketetan agertzen duzu, ehuneko berrogeita hamazazpia galdu dila. egan nahi baita, erdia beno habo, hur kantitate, galdu dila, bataz beste, euh, urte batetik bestila. Azken berrogeita bost urte hoietan, azken berrogeita hamar urte hoietan erraiten ez ezu hortzutzak eh, mini bat uh, eh, horrekin zer egiten die eh, botere publikuak eta guk zer egiten ahal dugu? Ba, jordine, arrazo duzu galtu horren pausatzi, ezen eta duzu bi, uh, heina uh, bat aduzu uh, botere publikuena, publikokin, kolektibikokin ze, ze badan egiteko eta bestia uh, bako behenin. Ordin, uh, importantena duzu jale, uh, hein publikua, kolektibua eta hortan, bon, prefeta, prefeta prefetak be, be um, bilkua berezi bat antolatu dizu haste hatxarri juntan, hala, eh, wala, erraita ez egoera zertan zen, eta zertabuz juiten gien. Eta, eta hor, argikin deja hasiktutzu elkitzen uh, bat libat, uh, eh, nula biduzeko errekan eta uhaitz handian hor sibiu eintako eta basen afarua eintako, basen afarua iparaldia eintako, nun uh, hur hartze gutitziak uh, diatekin, ondoko egunetan edo ondoko asteetan edo ondoko hilabete txipi hoietan udan, udan Eta hoi, eh, nuren tako dia debeku edo eh, hur hartze apaltze hoik, uh, eh, laboan txamundian tako, uh, ez uh, hoentako bai tako bena beriziki, uh, arto emie, emiak dien eta hur estatuik dien arto emien tako, hortan debekiak hasten dia agitzen edo agertzen. Eta nik hortan horita uh, hinuke, uh, udan, Habuenik kontsumitzen dina uh, ez diela bon, gentik eh, kostaldien hoi prefosta, bena uh, barnekalde juntan eta hartu emu hoietan, hartuak behar dizu kajik kontsumio suain ehuneko lautan hoi eta hamarra haintako hurreztatze hoien sigurtatzeko. Odin hur kantitate animalak tutzu. Eta beuago eta eta eta eta lurrunke eta habo, eta evaporazione habo, eta hur galtze habo, eta lantaientako e, gastoago. Eta bala horreko horro egiten dizu, eh, be gaitz izaten al, uh, eh, datekila ondoko hasteetan uh, baitetan. Mm. Eta guk, ordin uh, zer egiten ahal dugu? Ebe, badia gesto txipik, lehenik goe hurkuntzimia apaltu, eta bakotsak uh, indarrak egiten ahal bereziki etxen. Uh, bon, bizpahiu etxemplien emaiteko, uh, bat hartzia, manhiu bat hartzea beno. Eh, prefosta pisina bat dienek eh, be pisina hoi eh, ez arrabete edo, edo voilà, hoi uda denboan bereziki uh, eta gio batzian batzekan aigien uh, ebietako hurrain jabiltia ahalazo Eta geho eh, badia e, uh, daitzen dienak uh, muser delakuak, hoik errobineten puntian ezarten dienak, goe kuntsimian apalazteko. Eta hoi hunduzu bai hurrain kuntsimian apalazteko, eta berdemoan hurbehua delaik, energiain kuntsimian apalazteko.